Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga braćo muslimani, nastupila je zadnja trećina Ramazana u kojoj se nalaze velika dobra, brojne nagrade, poznate blagodati i posebnosti. Jedna od tih posebnosti jeste i ta da se vjerovjesnik sallallahu alihi wa sallam u zadnjoj trećini Ramazana više je posvećivao činjenju ibadeta nego u prethodnim danima i noćima. U muslimovom sahihu bilježi se od Aisha radijallahu anha da je vjerovjesnik alihi salatu veselam više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima, dok se kod Buharije i kod muslima od Aisha radijallahu anha bilježi da je rekla kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam pritegnuo bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu. U musnedu kod imama Ahmeda bilježi se od Ajše radijallahu anha da je rekla vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam u prethodnih 20 noći mjeseca Ramazana klanjao bi i spavao ali kada bi nastupila zadnja trećina, pritegnuo bi svoju odjeću i noći provodio u namazu. U ovim hadisima spominje se vrijednost deset zadnjih noći Ramazana, jer je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam u njima više ibadetio nego u prethodnim noćima i ovo se odnosi na sve vrste ibadeta, namaz, učenje Kur'ana, zikr, udjeljivanje sadake i slično. Allahov poslanik alihi salatu wasalam u zadnjoj trećini Ramazana udaljavao bi se od svojih supruga i posvećivao namazu i zikru, provodio bi noći u namazu, učenju Kur'ana, zikru jezikom, srcem i udovima zbog vrijednosti ovih noći kao i zbog traganja za Lejletul Kadr, za noći Kadra u kojoj će vjerniku ukoliko je provede u vjerovanju i nadi u Allahovu nagradu biti oprošteni raniji grijesi. Značenje ovoga hadisa jeste da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam provodio cijelu noć u obožavanju svoga gospodara zikrom, učenjem Kur'ana, namazom, sehurom i drugim ibadetima. Na ovakav način pravimo spoj između ovog hadisa i i hadisa Ajše radijallahu anha zabilježenog u muslimovom sahihu u kojem se navodi da je rekla ne znam da je vjerovjesnik alihi salatu veselam i jednu noć proveo u namazu sve do zore. U ovim hadisima nalazi se jasna potvrda provođenja cijele noći u ibadetu u zadnjih deset noći Ramazana. Dakle, samo u zadnjih deset noći Ramazana ove noći trebaju se oživjeti raznim ibadetima, ne samo namazom, Allah najbolje zna. Također u ovim hadisima na vrijednost ovih noći ukazuje i činjenica da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam budio svoju porodicu radi namaza i zikra, želeći da i oni iskoriste ove blagoslovljene noći, jer doista su to jedinstvene prilike u našem životu, veliko dobro, za onoga koga uzvišeni Allah podrži u njima, stoga ne priliči razumnom vjerniku da propusti ovu dragocjenu priliku, da i ne iskoristi zajedno sa svojom porodicom, jer to je samo nekoliko noći u kojima vjernik može zadobiti ogromno dobro svoga gospodara, sreću, dunjaluka i ahireta. Nažalost, danas većina muslimana provodi ove noći u beskorisnim aktivnostima, U ništavnim igrama vrijeme noćnog namaza provode u spavanju, što predstavlja veliku i nesagledivu propast i gubitak, jer na taj način propuštaju postizanje ogromne nagrade za koju sljedeće godine možda neće imati priliku. Tako se šeitan poigrava s njima, obmanjuje ih i odvraća od Allahovog puta. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna ibadi lejsa leke alihim sultanun illa menittebake minel gavin. Ti nećeš imati nikakve vlasti nad mojim robovima osim nad onima koji te budu slijedili od onih zalutalih. Razborit vjernik ne može uzeti šejtana za prijatelja pored Allaha, znajući da mu je šeitan jasni i otvoreni neprijatelj, doista takav postupak protivi se razumu i imanu, uzvišeni Allah je rekao "Inna shaytana lakum aduvun fattahiduhu aduva Doista je šejtan vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. Od posebnosti ovih zadnjih 10 dana jeste i to da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam te dane provodio u itikafu. Itikaf ima značenje boravka u mesdžidu radi posvećivanja ibadetu, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Itikaf je jedan od potvrđenih sunneta u islamu. Potvrđen je i Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže uzvišeni Allah وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Sa ženama ne smijete imati snošaj dok ste u itikafu u džamijama. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam boravio je u itikafu. Njegovi ashabi također boravili su zajedno s njim u itikafu, ali i poslije njegove smrti također su boravili u itikafu. Od Ebu Seyda al-Hudrija radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam boravio u itikafu prvu trećinu Ramazana, zatim drugu trećinu da bi potom rekao ja sam boravio u itikafu prvu trećinu tražeći ovu noć, noć kadra. Zatim sam boravio drugu trećinu. Zatim mi je rečeno, ona se nalazi u zadnjoj trećini. Pa ko od vas želi da boravi u itikafu, neka boravi u zadnjoj trećini. U dva sahiha, kod Buharije, kod muslima, od Aisha radijallahu anha, prenosi se da je rekla, Allahov poslanik alihi salatu wasalam itikafio je u zadnjoj trećini Ramazana sve dok nije umro a zatim su njegove žene nakon njega boravile u itikafu. U Buharinom sahihu prenosi se da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla Vjerovjesnik sallallahu alihi wa ala alihi sallam svakog bi Ramazana proveo deset dana u itikafu, a zadnje godine proveo je 20 dana u itikafu. Od Enesa radijallahu anh prenosi se da je rekao Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam proveo je zadnjih deset dana Ramazana u itikafu, sljedeće godine nije uopće boravio u itikafu da bi naredne godine u itikafu proveo 20 dana. Aisha radijallahu ta'ala anha također je rekla, Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi htio da uđe u itikaf, klanjao bi sabah namaz, a zatim bi ušao u svoje mjesto u itikafu. Jedne godine Ajša radijallahu anha tražila je dozvolu da i ona boravi u itikafu. Pa joj je Allaho poslanika alaihi salatu wasalam dozvolio i napravljen joj je šator u mesčidu, u džami. Zatim je Hafsa tražila od Ajše radijallahu anhuma da zatraži dozvolu i za nju, da i ona boravi u itikafu i Ajša je to učinila pa je Hafsi napravljen šator. Kada je to vidjela Zeynep, radijallahu anha, naredila je da se i njoj napravi šator, pa je napravljen. Kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam ugledao šatore, upitao je šta je ovo? To su šatori Ajše, Hafse i Zeynebe, odgovorili su, da bi nakon toga Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, jesu li time željele dobročinstvo, sklonite ih da ih ne vidim. Šatori su isklonjeni, a Allahov poslanik alihi salatu wasalam napustio je i tikav u Ramazanu, pa je itikafio prvih deset dana u Ševalu. Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, kaže ne znam da postoji razilaženje među učenjacima da je itikaf sunnet. Cilj itikafa je odvajanje od ljudi i posvećivanje pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala u nekoj od džamija, tražeći Allahovu dobrotu i nagradu od njega uz nastojanje da se pronađe Lejletul Kadr, noć Kadra. Stoga je neophodno da se onaj koji je u itikafu maksimalno posveti zikru, učenju Kur'ana, namazu i drugim ibadetima, a da se kloni svega onoga što ga se ne tiče. Nema smetnje da se malo razgovara sa svojom porodicom ukoliko mu neko dođe u posjet od njegove porodice, što nalazimo u hadisu Safije radijallahu anha majke vjernika koja kaže vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam boravio je u itikafu, pa sam ga posjetila noću, popričala s njim, zatim ustala da idem kući i on me je, vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam, ispratio do vrata. Onome ko boravi u itikafu zabranjeni spolni odnos i sve što dovodi do njega, kao što je strastveni poljubac, dodir i slično. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu. Što se tiče izlaska iz džamije, ako bi izašao jednim dijelom svoga tijela, u tome ne bi bilo smetnje. Zbog hadisa Aisha radijallahu anha koja kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam proturao bi glavu iz mesđida, a bio je u itikafu, ja bih mu je prala, a imala sam menstruaciju. U drugom citatu stoji da je u menstruaciji češljala kosu Allahovom poslaniku alihi salatu selam koji se nalazio u itikafu u svome mesđidu. S obzirom da se ona nalazila u svojoj sobi, on joj je proturao svoju glavu. Što se tiče izlaska iz mesđida potpuno, cijelim svojim tijelom u tom slučaju postoje tri situacije – Prva situacija jeste izlazak zbog stvari koje su neophodne, prirodne i vjerske, poput obavljanja male i velike nužde, abdesta, obaveznog kupanja od dženabeta, jela i pića i sl. Ovo je dozvoljeno ukoliko to nije moguće obavljati u mesečitu, to jest u sklopu džamije. Ukoliko je nešto od spomenutog moguće obavljati u džami, onda nije dozvoljen izlazak, kao na primjer da u sklopu džamije postoji mjesto za abdest ili kupanje ili da mu neko donese hranu i piće u džamiju i tada radi ovih stvari nije dozvoljen izlazak iz mesčida. Druga situacija jeste izlazak radi ibadeta, pokornosti koja mu nije obavezna, poput obilaska bolesnika praćenja dženaze i slično. Ovo nije dozvoljeno izuzev da u početku itikafa uvjetuje sebi ako ima bližnjeg bolesnog i želi da ga posjeti ili se boji da će umrijeti, pa ukoliko uvjetuje sebi na početku itikafa izlazak, tada u tome nema smetnje. I treća situacija jeste izlazak radi onoga što je u suštoj suprotnosti s ciljem itikafa poput izlaska radi kupo-prodaje, odnosa sa suprugom, zabavljanja s njom i sl. Ovo nije dozvoljeno ni u slučaju da se uvjetuje sebi na početku itikafa, jer se time prekida itikaf i otvoreno suprostavlja cilju itikafa. Od posebnosti zadnjih deset noći Ramazana jeste i ta što se među njima nalazi Lejletul Kadr, noć Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Stoga, Allah nam se svima smilovao, budimo svjesni vrijednosti zadnjih deset noći Ramazana i ne zapostavljajmo ih jer je vrijeme u njima dragocijeno, a prisutno dobro i tekako vidljivo. Allahu, gospodaru naš, učvrsti nas u onome u čemu je dobro naše vjere i našeg dunjaluka, uljepšaj našu završnicu, budi plemenit prema nama, Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si u istinu ti onaj koji je najmilostiviji. Neka je Allahu salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe.